19-20 metais keičiasi ir Lietuvos visuomenė. Na gal ne visa visuomenė, bet bent jau viena dalis ypatingai išauga. Turiu omeny naują inteligentijos sluoksnį. Lietuvoje na, nuo turbūt 18 amžiaus ir nebūta. Tai lietuviška karininkija. Iš kur jie atsiranda? Jie atsiranda pirmojo pasaulinio karo metu iš tų žmonių, kurie tarnaudami Rusijos armijoje gauna karinius laipsnius. Tai nėra ta karininkyja, kuri buvo iki pirmo pasaulinio karo. Iki pirmo pasaulinio karo tai beveik šimčių arba paveldėta, ar, arba gita dvarininkyje, beveik be išimčių stačiatikai, na geriausiu atveju gal ten kokie liuteronai ar kalvinistai. Ir tai dvarininkai, dvarininkai turintis pajamas ir, ir tam tikrą turtą. Lietuviam tarptų karininkų nebuvo ką veikti. Jų beveik ir nebuvo. Na, puskarininkų galėjo išsitarnauti. Gal ten iki kokio jaunesnio karininko laipsnio iškilti. Bet faktiškai tuo karjeros ir baigdavosi. Pirmas pasaulinis karas radikaliai viską pakeitė. 15 metų kampanija, ypatingai 14-15 metų žiemos, o ir 15. Rusijos e, faktiškai tą iki karinę kariuomenę palaidojo. Jos nebeliko. E, Fizinė prasme, 90 procentų beveik karininkų korpuso išvesti iš rikiuotės. Na, nereiškia, kad jie žuvo, bet na, fronte kariauti negali. Reikia naujų žmonių ir tie nauji žmonės, tai žmonės, kuriuos apmokai pusiau karo sąlygom. Nebėra laiko karo mokykloje ar kokiam ten kadetų korpuse dešimt metų rikiuotės pratimus mokyti. Pagreitinti praporšikų kursai iš kokių gabesnių mm, kareivių su patirtim. Na, toliau jau kaip dievas duos fronte. Na, dar ten specializuotos ginklo rūšis reikia, kulkosvaidininkų daug reikia. Reikia artileristų, reikia ryšininkų. Na, o kariuomeniai, kurioje iš rusų pašauktų 70 beveik 5 procentai neraštingi, na, lietuvių bent jau dauguma raštingi. Gali kažką suprasti, kas jiems sakoma. Ir taip prasideda, prasideda toks formavimasis, kaip minėjau, ne visai gerom ir natūraliom sąlygom karininkijos iš, na, dalis šauktiniai, gal ten mokytojų buvo, ar, ar, ar teisininkų, atsidūrė fronte. Savanorių atsiranda, va, raštekis ir, ir, ir pradeda savo karinę karjerą, statys raštekis, faktiškai iš namų pabėga paaugliu būdamas ir prisiplaka prie, prie karinio dalinio. Ir, ir, ir, ir kariauja. Mm, kiti ne visai savanoriškai, mobilizuoti, bet tarnyba sekasi, laipsniai auga, O karo metu labai greitai auga, nes rusų kariuomenė kaip pradėjo 18 masiškai žūti, taip ir tęsė tą tradiciją. Kiek ten, ten tų rusų kareivių žuvo dievai žino, vėliau patys priskaičiavė, kad vos ne, ne, ne 9 milijonai. Na, čia gal, gal paslėpta pilietinio karo, matyt, didelė aukų dalis, bet, bet aukų skaičius buvo didelis. Nes jeigu visos valstybės nepasiruošusios, tai jau Rusijos imperija buvo visiškai nepasiruošusi. Jau kalbėjau, tolešaudės artilerijos nėra, na tai nėra, ginklų nėra. Patrankų, lyginant su vokiečiais, persvara vienas prie penkių, vienas prie šešių. Nu, jau pirmas pasaulinis karas, jau technikos karas. Nieko ten kavalerijos reidais ypatingo nenuveiksi. Mm, sušaudys, sušaudys greitai. Tai gerai, ta lietuvių inteligentija yra nedidelė. Na, jau kalbėjau, gal kokie šeši, na, duok dievę, ten jau visus suskaičiavus knygą skaitančius, gal, gal, gal dešimt, gal dvylika net tūkstančių. Na ir jų tarpė atsiranda karininkai ir tų karininkų, fronto karininkai. Jų nemažai, čia ne apie šimtus kalba, apie tūkstančius. Bent jau galim turbūt kalbėti, va, trečio dešimtmečio vidury apie kokius 3-4 e, tūkstančių žmonių, kurie vienaip ar kitaip e, buvo, yra, ruošiasi e, būti susijęs su karinė tarnyba ir kuriuos galima priskirti prie na, tam tikro visuomenės elito, prie inteligentijos, prie žmonių, kurie gali prisidėti tiesiogiai ir konkrečiai prie valstybės valdymo, na ir tiesiog prie, prie politikos formavimo. Plius, na, toks jau Lietuvos geografija ir kariuomenės ypatybės, kad jie susikoncentruoti nori, nenori prie miestų. Ir, ir tokių kaip, kaip, kaip na, gal plungė kaip miestas tuo metu šiaip sau, bet Marijampolė, Vilkaviškis, Kaunas, Ukmergė, ten daliniai kariniai, mm, ar tie patys kedainiai. Na ir tuose kariniuose daliniuose pastoviai gyvenanti karininkija, su šeimom gyvenanti. Karininkai suvokiami tuo metu ne taip kaip dabar, kad nuo 8 iki, iki 5 ir, ir tada jau persirenku uniformą, eik daryk, ką nori. Ne, ne, negalėjo. Vis dar 19 amžiaus supratimas, visa karininko šeima suvokiama kaip, kaip karinio dalinio dalis. Na, galėjo būti, kad ten neduoda leidimo vesti arba kokias ten nepriima į e, savo tarpą kitų karininkų žmonas. E, ir, ir nesusiklostis tarnyba tokiam karininkui. Labai nesusiklostis. Greta karininkų dar yra karo valdininkyje didelis skaičius. Mm, ir, ir ne tik ten karinis tiekimas, bet, bet, bet, bet ir paprasčiausias administravimas. Jie taip pat save suvokia kaip karininkus arba, arba panašius į karininkus. Mm, to meto visuomenėse karininkai suvokiami kaip elitas, net ne šiaip elitas, mm, o elitų elitas. Žmonės, kurie gali viską. Žino, kaip elgtis aukštuomeniai, žino, kaip, kaip e, laikytis etiketo reikalavimą, e, moka kariauti, gina ar, ar, ar nelabai gina, bet bent jau gali ginti savo garbę. O svarbiausia, taip, jie raštingi, jie kelias kalbas moka, Na, iš jų reikalaujama, kad jie būtų ne tik ten savo karinio dalinio visas e, pulko kumelės išveido ar užpakalio atpažintų. Ne, jie turi lavintis. Čia to siekiama. Nu, ir tai ir daroma. Lietuvoje aukštėja karininko kursai kuriami, perauga į, į karo mokyklą, o tokius aukštesnius e, laipsnius siekiančius žmonės ima labai anksti, beje, ima siūsti mokytis į Prancūziją, Čekoslovakiją. Na, ketvirtam dešimtmetį tiesiog jau gavos, kad beveik visa aukštesnioji karininkija lietuvių daugiausia buvo pasimokę užsienį, karo akademijose ir vėlgi daugiausiai Prancūzija buvo pasir, pasirinkta. Tai šiuo požiūriu negaliu sakyti, kad Lietuvos karininkija buvo jau tokia atsilikusi, užkampio, nieko nesuprantanti ir nesugebanti. Bet pačių karininkų suvokimas, kad jie yra tautos išrinktieji ir kad jie turi moralinę ir, ir ne tik teisę, jau prievalę nurodyti, kaip turi Lietuva gyventi. Jie tą suvokia ir, ir tą jame demonstruoti gana anksti. Kita bėda, kad jeigu tu tai suvoki ir demonstruoji, tai būtų galima iš tavęs tikėtis kažkokio politinio tokio aiškumo, aiškaus proto, žinių, savokų, teorijų. Nieko panašaus rusijos kariuomenėj vyravo nusiteikimas kad e, karininkai ir kareiviai yra tėvynės gynėjai na kas su tuo gali pasiginčyti taip sunku būtų mm, ką nors kito sugalvot bet kaip tėvynės gynėjai jie turi ginti visus ir, ir kairius ir dešinius ir, ir aukštus ir žemus Dėl to karininkas neturi teisės domėtis jokia politika. Jis yra aukščiau politikus. Na, tam tikrą prasme kaip dvasininkas. Na, nu, tai ką jisai laikys mišes tai, tai, tik, tik tiem, kur, kur, kurie rankas plaunasi arba kurie alkoholio nevartoja, o kitus iš vis. Na, ne. Gali patikt, gali nepatikt, bet... Na, to rezultatas buvo toks, kad taip, tarp Lietuvos karininkų buvo politikuojančių, buvo politikierių, buvo ir Seimą išrenkamų, ir, ir partijų, kaip ir vadovybės tokių klientų. Uh, Tiesa, dar neaišku, kas ten kieno klientas, bet, bet, bet buvo. Bet jie sudarė labai nedidelę dalį. Ir pažiūrėjus jų darbus ir jų e, kalbas ir suvokimą, tai matosi, kad gal jie geriau savo kariniu daliniu rūpintųsi. Tai tikrai nebuvo tie intelektualai, kurie ką nors davė Lietuvos e, valstybei. Ir atkreipkite dėmesį skaitydami pirmąją tą laikinąją konstituciją ir kitas mm, aukštesnius karinius valdininkus ir karininkiją skyrė prezidentas. Mm, kitaip tariant, nuo pat pradžių karininkų pavaldumas ministro kabinetui ar bendrai valstybės tarybai pasidarė tokiu abejotinu. Na tiek jau to, kad ten skyrė paskyrė 18 metų pabaigoje. E, bet Kaune Mykolas Leževičiaus vyriausybė, jie iš karto susidūrė su antrojo pulko, ten konkrečiu Grigaliūno Glovatsko kaprizais, išsidirbinėjimais ir, ir nurodinėjimais. Ką turi vyriausybė daryti? Tam tikrą palaikymą tokiam įžulumui e, suteikė Krikdemo atstovas, taip sakant, Lietuvos mm, valstybės tarybos prezidime Na, tai baigėsi, na, po Vilnių, Vilnius prarastas. Į Kauną čia grįžę, atsišaukimai savanorius, šiaip taip kažkaip atsilaikyti. Tai ne, vyriausybės krizę padarykime ir padarykime dėl kokio nors pulkininko, pulko vadovo, neiškių, gana neiškių kaprizų ir išsidirbinėjimų. Na, tie kaprizai ir išsidirbinėjimai buvo iš vienos pusės neaiškus, iš kitos aiškus. Priemonė krikdemam nuversti Sleževičių, na, nuvertė, nuvertė, taip. Mėnesį darbas vyriausybės buvo sutrikdytas. Pamačius, kad nieko geriau neišeina, mm, buvo vėl Mykolas Sleževičius pakviestas tapti mm, šį kartą jau ketvirto ministrų kabineto vadovu. O šiaip va nuo kovo 12 iki kovo 14, atsiprašau, 12, balandžio 12. Vieną mėnesį tarsi vadovavo Pranas Davidaitis Krikdemas. Vėliau nenurimo Glovackis su savo pulku. Tik tada jau turėjo ir, ir Mykolas Leževičius ir Antanas Metona problemą. Na kai bandė jų už savivaliavimus suimti. Suima, ateina karininką ir, ir kareiviai išvaduoja. Ir, ir šiaip sulaikyta namų areštų ir, ir areštiniai. Berots trys kartus jį taip išvadavo. Paskutinius porą tai jau e, smetonai vadovaujant. Skundžiasi jo savivaliavimais, nes jis e, tiesiog ten kažkokius, kaip jis reiškia, šmogelnikus sušaudė. Na, karinį turtą, vagiančius ir pardavinėjančius veikėjus žygiuoja link panevėžio ten kas pasirodė panašus į bolševiką pagavo nušovė nei, nei tardymo nei aiškinimosi nei dar ko nors ten didelis skandalas kilo dėl šeimos nužudymo ten advokatas su, su žmona bolševikuojantis galbūt jie ten buvo bet taip va remiantis tuo, kad man pasirodė sušaudyt, nei šis, nei tas. Teisingumo ministrai Leonui grasino, kad, kad jį, Petrui Leonui, kad jam rykščių duos, nes pagauna bolševikus, atsiunčia į Kauną, tuos palaiko, palaiko ir paleidžia. Na, palaiko, palaiko ir paleidžia, nes įrodymų ne, ne, neaišku, kokie jie. Žodžiu, konflikt, metų buvo, buvo nuo pat 19 metų ir turbūt nenustepsite, kuomet išgirsite apie Grigaliūną Glovackį 26 e, metų perversmo metu, kad jis Kauno komendantų pasidarė, pasiskelbė. Trumpam tiesa. E, nenorėjo ten tokių komendantų, net, net ir kiti kariuomenės veikėjai. Tai čia toks įspūdingas ir, ir spalvingas veikėjas. O kitų lojalumas irgi buvo toksai abejotinas turiu omeny karininkų ir ypač aukštų karininkų. Jie arba pusiau sulenkėję ar surusėję, jeigu caro laikų, tai jie ne katalikai, na, generalinio štabo vadovas, ten, koks, Konstantinas Klešinskas, galų galę Sovietų sąjungos šnepu tapo ir, ir buvo sušaudytas, išsiaiškinus jo šnepinėjimą. Nu, problemų, va, minėjau, buvo su Žukausku, ir su Pelveko ryšiais, ir vėliau jis armijos vadas e, per Želigaus kijadą nes nesugaudo Lenkų, kariuomenė kažkaip keistai išdėstyta. Želigovskio įsiveržus pats išvažiavęs medžioti Rokiškį, Komaro dvare. Na, buvo klausimų visokių. Na ir Mm, tai dar gal būtų ne bėda, jeigu ne, ne, ne tai, kad kariuomenė ima manipuliuoti. Tie, kas sugeba ir nori manipuliuoti. Tai jeigu prezidentas skiria karininkus, tai aišku, kad jis kuriam laikui karininkų tarpę suformuos grupės jam asmeniškai ištikimų karo veikėjų, nes tiesiog nuo jo priklauso, kas kam vadovaus ir kas kokį karinį laipsnį turės. Ir vėliau, nors taip, steigiamas Seimas susirenka, Antanas Smetona tampa mm, laisvų žmogum, sakykim taip. Nebe prezidentas, niekam nebevadovauja. Bet jo įtaka kariuomenė išlieka didelė, vien dėl to, kad per porą metų įtakos jis padarė pakankamai daug, surinko žmonės tą patį galima pasakyti apie krikščionių demokratų, nes jie nuo steigiamo Seimo, taip sakant, iki, iki 26 metų, beveik šešis metus vadovauja. Ne, nebūtinai tiesiogiai, bet vadovauja. Ir to vadovavimo metu jie taip pat skiria atrenka, vienus paaukština, kitus pažemina, karininkus. Jie taip pat suformuoja savo ištikimų, lojalių, manipuliuojamų mm, kariuomenės vadų tam tikrą skaičių. O šalia to niekur nedingo tie, kurie va, kariuomenės e, kūrimo pradėjai, pradininkai, na, tokie kaip Škirpa, nežinau, ir, ir, ir Konstantinas Žukas, kurie tiesiog jie orientuojasi į liaudininkus, į kairiuosius, gal net į socialdemokratus. Ir to, na, neslėpė, švelniai tariant. Tai tokia įdomi kariuomenė Lietuvos formuojasi, tiksliau kariuomenė kariuomenėm karininkija. Beje, aš tikrai šito nei kitose paskaitose nepriklausomybės kovų nenagrinėsiu, nei, nei, nei su bolševikais, nei su lenkais, nei su bermontininkais, nei, nei Klaipėdos e, sukilimo. Tiek jau to, daug apie tai rašyta. Tiesiog gimnazijos kurse viskas pakankamai aiškiai išdėstyta. Aš tik tai vieną pridėsiu tam tikrą aspektą, tai kariuomenės dydis. Galite laikyti mane visiškų cinikų ir, ir Makiavelio pasiekėjų, na turbūt dauguma istorikų tokiais ir turi būti. E, bet e, geriau viena gerai apmokyta divizija, negu šimtas sutarčių su kokia nors imperinė valstybė, tokia kaip Rusija. Ir nesvarbu, ji putinistinė, sovietinė ar imperinė jokios sutartys jo jokios budapešto deklaracijos nei nei helsinkio aktai nei jungtinės tautos nepadėjo ukrainai mm, okupavo krymą be didelio vargo ir laiko okupavę ir dar neaišku ar dar ko nors neokupuos po, po okupacijos dar ir, ir aneksavę Tai ir Lietuvai 18 metais, ko gero, reikėjo turėti ne užsienio kokių nors tikrų ar tariamų sąjungininkų, gražias e, kalbas apie Lietuvos taikingumą, o kuo daugiau kareivių. Mm, nes e, pažiūrėjus į rezultatus, na, tai Lietuvos e, kūrimo didžioji trauma buvo Vilniaus praradimas ir rytų Lietuvos praradimas, nuo kurio tam tikra prasme visuomenė niekad plačioji visuomenė ir neatsigavo. Visą laiką amžinas vienoks ar kitoks karo stovis laikinais pašvelninimais ir sušvelninimais. Orientacija į, į tai, kad Lenkija gali Lietuvą bet kada užgrobti, reikės gintis. Na, jeigu gyvenam permanentinio karo laukime, tai kokia visuomenė ir valstybė gali būti? Laisva, daryk, ką nori, kalbėk, ką nori. Ne, kitokia. Militarizuojama turi būti. Griežta, disciplinuota. Iš vieno centro operatyviai valdoma. O su kariuomenė buvo šiaip su. Na, galima palyginti, tas turbūt geriausiai viską ir demonstruoja palyginimas. Latvijoje tuo metu buvo apie pusantro milijono gyventojų, tai po pirmo pasaulinio karo gerokai menkiau negu Lietuvoje. Na, Lietuvoje kokie ten 2,5 milijono, jeigu skaičiuoti su, su Vilniaus kraštu etnografinėje Lietuvoje. Na ir Latvijos kariuomenė, tai reiktų priminti, kad buvo metas 19 metais, kai Latvijos valstybė tilpo Liepoje vienam laive. Kitur arba bolševikai ir von der Golco vokiečiai. Nu, gal dar ten kuršo landsveras. Ir, ir viskas, keli šimtai Latvių kareivių, kuriais dar ir tie vokiečiai nepasitikė ir iš kurių tyčiojas. Na ir po metų tiksliau pusantrų dvidešimtų metų pabaigoj kuomet e, galų gale ir ir su bolševikų e, sovietine Rusija pasirašo taikos sutartį kiek Latvių e, kariuomenėj žmonių na tokių reguliarioj kariuomenėj apie 60 tūkstančių na, 59 taip toliau apie nes čia dargi ir laivynas ir, ir visokie na sakykime vidaus reikalams skirti ginkluoti žmonės ir panašiai o kiekgi Estijai, kuri ne ką didesnio, tiksliau mažesnė už, už Latviją. Tiesą sakant, ir žemės ūkio, ir kitais požiūriais skurdesnė. Kas ten per kariuomenę? O ten kariuomenė 85 tūkstančiai. Ir čia tų reikiuotės kareivių. Su visais sulipdžius tai, tai vos ne šimta tūkstantinį. Dar truputį į šiaurę Suomiai, kurie jau ten visus surikiavus vos ne šimtas dvidešimt tūkstančių kareivių. O surankiojus po miškus šiaip ginkluotus suomis, tai ten net, net ir sunkiai tikėtini skaičiai prasideda. Na, bet tiek to, užtenka. O kiekgi Lietuvoj? O Lietuvoj, kuomet Lietuva Lenkija atima Vilnių, tai galų galę susgrimbama ir šiaip taip kariuomenė mobilizuojama, surenkama. Tai tuomet pasiekia virš 40 tūkstančių kareivių skaičių, bet čia vėl mm, popierinių kareivių. Nes tai, kad kaimo berną pakvietai kariuomeniais šautuvo rankose ne, nelaikęs, neraštingas, nes karo vaikai nebuvo kada mokytis. Komando nežino. Na tai su tokiu kareiviu Na, nebent antrą dalį ar trečią šauniojo kareivio šveiko nuotikių gali parašyti. Nieko daugiau. O gerai, gerai. Netikėtai Želigovskis užpuolė, Lietuva atsipalaidavusi, čia gal net sakyčiau tokios apgaulingos taikos sąlygom pasirašė su Rusija, dar ir ta kariuomenė išmėtėta po visą, po visą kraštą, nes reikia ir ties Klaipėda, ir, ir su Latviais daug kas neaišku, ir, ir Dzukijos, Suvalkijos regione kariniai daliniai, na ir miestuose turi turėti kad bolševikai svečius neužeitų. E, bet e, pažvelkime į ankstesnį karinę sudėtį. Na, kaip ten bežiūrėsi, kaip beskaičiuosi, išeina, kad aktyvių kareivių 25 tūkstančiai. Tai tokiai Lietuvos teritorijai su tuometinėms karo nu, sąlygom čia yra beveik niekas. Nes dėliok tu juos kaip nori. Kiek čia dvi divizijos, na jeigu vokiškos, e, trys gal. Da, plus blogai apginkluotas, tie karininkai taigi vėl tokie savotiški, rusiškos kariuomenės bjauriausiam tradicijom. Kareivis jiem niekas, negali būti jokių draugiškų santykių, karininkai savo, kareiviai savo, susišnekėti nėra ko, turi vykdyti sakymus, kaip tarnai tokie kareiviai, o ne, o ne kareiviai. Na, dar ten tos rusiškos tradicijos. Taigi geria kaip arklys vandenį. Ir kai kuriuose daliniuose, kuo daugiau išgeri, tuo, tuo skaitaisi geresniu karininku. Husarų, sakykime, čia tokio. Kaune formuojam, na ir, ir, ir iš to nieko gero nėra. Susikalbėti sunku, nepasitikė kareiviai tas galų gale ir atveda, taigi 20 metų pradžioj Kaune prasideda kareivių neramumai, kuriais bolševikai pasinaudoja dar, dar ir perversmą vos nebando padaryti. O neramumų priežastis paprasta, sužino, kad steigiamą į Seimą kareiviai dauguma negalės balsuoti, nes, na, nėčia ko politiką kareiviam užsiimti. Tai vienas, antra, balsuoti galės tik tai šiaip piliečiai nuo 21 metų, nuo kariuomenės surinkti, tai, tai kas, koks suėjo toks suėjo. Ir jaunesnių yra daug. O išrinktais 24 metų, tai ne vieno kareivio neišrinks į Seimą, tai labai tas nepatiko. O Seimas e, žemės reformą turės gyvendinti. Tai klausimas toks daugumai kareivių, dėl ko mes čia kovojam. Na, ta ypač bolševikinė tų neramumų dalį pavyko numalšinti be ypatingo e, kraujo praleimo, bet skambutis savotiškas buvo. Tai taip, jeigu Latvijai būtų panorėję, tai jie būtų Lietuvą užėmę per porą savaičių, 20 metais. Vėliau gal nelabai. Na, Želigovskį Jadova prasideda, Želigovskis, o kas prasideda? Pasirašo Pilsudskis su Leninu taiką, nustato sieną ir ta kariuomenė, kuri buvo prie sienos, Lenkų bolševikų fronte, apsisuka ir grįžta atgal. Lapkritį pasirašė, lapkritį ir, ir maištą paskelbė. Kur jau jie čia žygiuoja? Vilnių žygiuoja. Ir atžygiuoja. Tai to e, vien tik tai vadinama e, Baltarusijos e, Lietuvos, ar, ar kaip ten be, be, besivadintų, baltarusiškai lietuviškai divizijai. Na, ji taip vadinosi ne dėl to, kad ten lietuvių ir baltarusių daug. Ten, ten paprasčiausiai gardino uh, Nesvyžiaus, nežinau, Bresto pakraščių dvarininkija ir, ir, ir kareiviai. Nors pavadinimu taip, tengi iš trijų pulkų vienas Kauno pulkas. Nors kiek ten kauniečių, tai turbūt tik tai pavadinime mm, ir, ir be aptiktume. Tai gerai, ta Želigovskio, čia pabrėšiu, jau veteranų, jie jau daugiau kaip metus kariauja su kavalerija, kurios Lietuvos valstybė tuo metu neturi jokios normalios. Na, turi, turi, arklių turi, yra ir žmonių raitų. Bet apie pulkus rimtus, korpusus, reidus, tai čia net šnekų nėra. Mm, su artilerija, su, su kulkosvaidžiais, su geru tiekimu. Na, jie, jie džiugiuoja. Tai tu vien toj divizijai 15 tūkstančių kareivių. Nu, pas mus 25, bet išmėtyti. Nu, tai aišku, kad jinai dalimis ir pamažu labai sėkmingai muša. O po to kiti dar prisideda, o tik Vilnių užima, ten paskelbė, kad savanoriai iš Lenkijos važiuoja. Na ką aš čia pasakosiu, Luganskė ir Donetskė Ukrainoje tas pats buvo. Tai privažiavo tų savanorių iki gruodžio mėnesio, lapkritį tik prasidėjo, jau gruodžio mėnesį Vilniuje 50 tūkstančių Lenkų. Ta, ta vadinama Litva Širitkova arba Vidurio Lietuva su didesnė kariuomenė negu Lietuvos valstybė, kuri čia ta kariuomenė kelis metus Mm, bando surenkti. Ir, ir taip, e, nežinau, ar, ar buvo šansų kariuomenį organizuoti didesnę, geresnę, greičiau. Na, jeigu buvo, tai jis e, Lietuvos valstybė visiškai nepasinaudojo. Beje, apie Lietuvos valstybės e, politinę sistemą. Aš jau minėjau konstitucijas. Na, iš pradžių tai jos gal, na kaip jos pavadintos, e, laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai, tarsi apmatai tokie. Bet jie skelbiami, jie funkcionuoja. Tikrą laikinąją konstituciją paskelbė tik susirinkęs mm, Dar, dar, e, ne, dar nesusirinkus mm, steigiamajam Seimui, na, reikėjo to Seimo veiklai ir e, reglamentacijos ir ji buvo 20 metų birželio mėnesio 10 dieną. O šiaip jau Respublika Lietuva paskelbiama e, tokią valdymo formą tik tai 1922 e, metais rugpjūčio pirmą dieną, kuomet e, priimama mm, tikroji ta pagrindinė konstitucija. E, bet po 18 metų labai mažai kas abejoja, kad Lietuva yra, de facto jei tokia ir yra, de jure dar ne visai, kad, kad Lietuvos valstybė yra ir bus konstitucija. Konstitucinė respublika tai yra. Na, pažiūrėjus į tą 22 metų konstituciją, tai pirmų straipsnį matysime faktiškai tą patį, ką ir šiuolaikinė, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika na, ir suvereninė valstybės valdžia priklauso, priklauso tautai. Valstybės valdymo forma jį nebūtinai jau taip patiko visiems ir iš karto. Bet daugiau ar mažiau dauguma politinių jėgų sutarė, kad jį na, Lietuvai bent jau šiuo metu yra tinkama. Na, tie nebūtinai, tai netiek jų ir daug buvo, bet, sakykime, karininkijos tarpe galėjo būti. Ėmė skleistis ir fašistinės idėjas. Tiesa, na, ne Lietuvoje, Italijoje. Benito Musolinis užgrobė valdžią, užgrobė tai užgrobė, bet jam prireikė vos net 12 metų, kad jisai sugebėtų parašyti e, fašizmo doktriną, ten tokią brošurėlę, pavadinkim taip. Kas yra fašizmas, nelabai kas e, suvokė, nelabai kas ir turėjo e, supratimą, kas tai tokio. Nelabai man regis sprendžiant iš politinių komentarų ir dabar suvokia. Fašizmas kaip ideologija Taip, jinai e, remiasi tauta, nacija kokia nors. Tik tai žinot, kalbėti Italijoje apie naciją, tai čia taip šiaip su. Ir dabar tenai mažiausiai dvi Italijos, jeigu ne šešios. Šiaurė ir pietus, Sicilija, kas, kas ten tik tai norite. Tai tauta nelabai egzistuoja. Niekada ir nebuvo jokios italų valstybės. Mm, buvo kažkada karalystė Italijos, bet tai Longobardo valdoma germanų užkariautojų barbarų. O Italija tai taip, masonų, liberalių, nacionalistų toksai projektas, suvienyti, 19 amžiaus vidury suvienyti Piemonto mm, valstybės pagrindu, įkuria Italijos karalystę ir pamažu po eilės karų su visais, kuo tik įmanoma, Italija galų galę suvienijama. Suvienita, bet suvienita, na, tokia administracinė prasme. Kalbinė ar kultūrinė, tai kaip buvo venecijiečiai ir, ir Florencijos gyventojai, taip ir liko. E, tai Musolinis ir jo fašistai, kokią jie čia naciją remiasi. Na, sugalvoja Romos imperiją remtis. Nors žinot, Romos imperija su dabartiniais italais, tai tiek pat e, bendro e, turi kaip, kaip na, nežinau, čia ispanai, prancūzai ar, ar dar kas nors tokio. Bet gerai, tegul jau romėnai, romėniški profiliai, kasinėjimai, kolizėjaus atstatymai ar konservavimai, visa tai daroma, didinga praeitim remiasi. Italai išskirtiniai. Bet e, skirtingai nuo nacizmo iki rasinių teorijų nenukeliauja, žydų nepersekioja, o valstybės valdymo forma partokratija, palieka seną valstybę. Italija taip ir lieka, karalius yra dieve, ko, ko ten nebūti. Visos institucijos veikia, bet jiem už nugaros yra fašistų taryba aukščiausiai su jų vadu Dučia Musoliniu. Šiuo požiūriu taip, tai, tai šiek tiek kopijuoja bolševikus, na ir vėliau to, tokį modelį pasirenka, bent jau iki antro pasaulinio karo vidurio Adolfas Hitleris Vokietijai valstybė ir už tos valstybės stovintis, na, jie nemėgo partijų, tai judėjimas. Judėjimas vienė visus, o partijos tai vienė ten tik tai kažkokius labai apsisprendusius žmonės. E, Musolinio tvarkos įvedinėjimas Italijoje ir kova su komunistais, kurie labai jau ten kėlė iš tiesų galvą, e, valstybės galių stiprinimas – nu, kokių ten tų galių. Socialinių įvairiausių klausimų sprendimas, tiesiog e, Italijos integravimas, komunikacijų gerinimas. Na, tai buvo pakankamai nauja. Kova su korupcija, kurią sėkmingai pats Musolinis asmeniškai ir pralaimėjo. Bet e, tai nešė va tokių na, ne visai aiškių žinių ir idėjo ir Lietuvą. Ir nenustepkite, jeigu e, išgirsite, kad ten Lietuvos politinė žvalgyba aptinka, kad štai va, dalis krikščionių demokratų vadovų susirinkę, slaptai, neslaptai, bet tarpusavį fašistai save vadina. Ir labai pritarė, kad ir Lietuvai reiktų va tokio kažkokio fašistinio valdymo. Na, jie fašistai save vadino tik dėl to, kad kažkodėl save krikščionis demokratai buvo pasiskelbę pagrindiniais kovotojais su bolševizmu nors iš jų darbų tai nelabai matėsi, kad jie pagrindinė. Na taip, ideologiškai, tie ateistai, o jie va tikintis. Tai apie jokius suderinamumus negalėjo būti ir šnekų. Nemažesni kovotojai su komunizmu, jei pažiūrėti, ką rašė ir ką darė, buvo socialdemokratai ir ypatingai busimi liaudininkai. Na, bet tiek to, na, kovotojai, kovotojai. Koks nors Aleksandras Tulginskis ir tas ten jau jis čia kažkoks fašistus save ar, ar, ar, ar jį įvardina. Na, nebuvo jie fašistai. Nebuvo štai dėl ko. Fašizmas tai yra visuomenės sutvarkymas. Tai vadinamas korporativizmas. Mm, na kaip, liberalioji valstybė yra darbininkija ir, ir buržuazija. Ir valstybė atlieka naktinio sargo vaidmenį, tai tiesiog prižiūri, kad vieni kitų nepapjautų. Nieko daugiau bendras taisyklės nustato, jau tie konkuruoja viduj. Kadangi tai veda į krizės, na, marksistai tą puikiai pastebėjo, tai Markso pasiūlymas e, ar alternatyva sunaikinti buržuaziją ir perimti valstybę e, proletariato į rankas. Kitaip tariant, sukurti totalitarinę valstybę, kuri valdytų viską. Ir taip apsaugoti proletariatą nuo išnaudojimo. Na, Čia, aišku, nepaprastai vulgariai viską supaprastinu, bet, sakykim taip. Mm, tuo tarpu fašistų pasiūlymas buvo kitas, ar korporativistų. Reikia, kad valstybė būtų tarpininku tarp e, išnaudotojų ir išnaudojamųjų. Valstybė kaip e, darybininkas ar arbitras tarp e, dirbančiųjų ir, ir, ir darbdavių. Iš kitos pusės aišku, kad e, tie dirbantieji turi būti organizuoti. Ir jiem nu, profsąjungos fašistam baisiai nepatiko, jas jie uždraudė, bet už tai jie įkūrė valstybinius susivienimus profesinius. Valstybinės profsąjungos, jeigu patinka fašistinės. Kur atskirų sričių, na, korporacijom ir vadinosi, iš to korporativizmas ir atsirado. Švietimo darbuotojai, gali žemdirbėjai, gali ten dar kokie transportininkai ir kas tik norit. Va, jie kartu susirenka, aptaria savo bėdas ir problemas ir tada jau valstybė, žinodama jų nuomonę, susodina prie bendro stalo su verslo atstovais, sakykim taip. Arba žemės turėtojais, savininkai žemės. Tai korporativistinių čia tų cirkų yra ir dabartinė Lietuvoje, va trišalės tarybos mm, tuo ir užsiima tiesa kuo jis užsiima tai nelabai suprantu nes kiek tik ten ką darbininkai besiūlo ir profsąjungos taip viską atmeta nes visada valstybė e, kažkodėl taip įdomiai na ne visada bet absoliučiu daugeliu atveju balsuoja taip kaip kaip verslas užsimano čia amžinos kovos dėl minimalios algos padidinimo, dėl pensijų, dėl ko ten tik norit išmokų. Visada baigės tuo, kad e, vieni taip, kiti taip, o valstybė už tuos, kurie turtingesni. Tai, tai irgi Na, turbūt dėl to Lietuvą dabar pavadinti, kad yra fašizmo praiškų, na, tikrai neišeitų. Korporativistinė valstybė beje buvo Didžioji Britanija 6-7 dešimtmetį, kol Margaret Thatcher netėjo ir ten ne, neužtaisė e, liberalaus e, ekonomikos ir visuomenės modelio. E, čia nereikia galvoti, kad tai šimtinai tik tai Italija. Solidaristai iš dalies, iš dalies Portugalijos fašistai tokie. Irgi tokie, na, kitur Austrijoje labai panašias idėjas buvo perėmė. Čia iki Anšliusų, iki Hitlerio, iki, iki to, kai, kai Austrijos nacistai žudė tuos tokius keistus katalikiškus e, Austrijos e, fašistus. Na, Bala nematė, kur tos idėjos ėjo ir kur jos nukeliavo, bet turėkit omeny, kad e, fašizmo savoka buvo traktuojama labai plačiai, dažnai nesuvokiant apie ką iš viso šneka. Ir labai prie šito dar prisidėjo ir komunistai, bei iš dalies ir socialdemokratai. Socialdemokratai visus į kairę ir dešinę fašistais vadino, kas tik tai prieš marksizmą. Na, o komunistai vadino visus į kairę ir dešinę ir, <laughs> kas turbūt juokingiausia, e, fašistais e, vadino, vadino likus ir tuos pačius e, Lietuvos socialdemokratus. Tai socialdemokratam ten nukalė kominterną specialų apibrėžimą socialfašistai. Čia vokiečiam daugiausiai tai kliuvo, bet kliuvo ir, ir Lietuvoje. 26 metais e, rašinėjo kompartija savo atsišaukimus, kad ruoškimės nuversios, nuversios socialų fašistų valdžią Lietuvoje ir, ir, ir, ir taip toliau. E, po 40 metų mąstytojai didieji ir centro komitete ir iš partijos istorijos instituto sumastė, kad taip, smetonos režimas irgi buvo fašistinis. Ir bendrai čia Dideli, maži fašistai, vienokie, kitokie, su Seimu beseima, fašistai ir fašistai, niečioka, smulkintis. Vėliau truputį taip apsiriboja, ėmė sakyti, kad fašizmas Lietuvoje tik tai nuo 26 metų perversma, bet, bet tiek fašizmas. Na ir tiesą sakant, ir tai jau ten 8 dešimtmetį ir dėl to jums tą abejoti. Jau tik kraštutiniai ten tokie partijos pataisyto taisyto pasaulėžiūro veikėjai, kaip Lembertas, ir, ir galėjo rašyti apie fašistinį režimą Lietuvoje. Daugiau mažiau įsitvirtino autoritarinis režimas, metonas, tautininkų režimas, nes e, tai arčiau ir tiesos. Tačiau buvo vienas kitas jau atsirado ir tikras fašizmo atstovas. Tai ten prie to Grigaliūno Glavacko, vėliau toksai Tomkus, jisai leitenantas ir, ir laikraščio leidėjas. Tai čia abejonių nekelia, jis ten, ten bent jau suvokė, kas yra fašizmas ir, ir propagavo būtent fašistinės idėjas. Bendram Lietuvos politinių jėgų spektre tai buvo visiškas e, marginalas e, ir, ir vėliau pačių tautininkų dar pasiūlė truputį pavažiuoti, apsilankyti Varnių koncentracijos stovyklai, kad nu, ramesnis toks būtų. E, o O kalbant apie kitas antidemokratinės jėgas, tai monarchizmas, tik tai tas monarchizmas toks įtartinas. Na, sakykime, Seimo tribūnai pasireiškia, išrinko į trečią Seimą Valdemarą ir jis ten vieną progą pasisakė, kad a, būtų Mindaugas antrasis, tai nebūtų čia tų visokių liaudininkų ir, ir, ir bendrai žemės ūkio reformas nebūtų, jeigu būtų karalius, gyventume gražiai ir, ir turtingai. Na, ką čia be pasakysi. Kai pats atėjo į valdžią, na nežinau, Augustinas pirmasis ruošiasi iš čia tapti tokiu, nesiruošia, greičiausiai nelabai norėjo būti turbūt visgi tokiu tautos vadu, ne, ne, ne koronuotu mm, kokiu ten Augustinu. Lietuviškai negražiai skamba, kas čia per Augustiną. Augustas, va, kitas dalykas, Augustinas. E, žodžiu, tokių keistų žmonių būta, tai lygiai taip pat tokių keistų ir, ir fašizmo mylėtojų. Spėkite, kas e, trečiojo Seimo vėlgi metu diskusijose šaukia, kad e, fašizmas yra teigiamas, teigiama tautinė, tautos apraiška. Šaudėme bolševikus ir šaudysime Taigi čia nekas kitas didysis krikdemų ideologas Mykolas Krupavičius. Žemės reformos vykdytojas ir, ir panašiai. Kam jis čia apie tuos bolševikus, ogi liaudininkam aiškino, kaip, kaip, kaip gyventi reikia. Tai, tai vat tokių šnekorių Lietuvoje būta ir būta jų beje gan, gan anksti jame rodytis. Tik tai toliau šnekų, ko gero, niekur tas toksai va, pliurpiantis e, fašizmas ir nenuėjo. Kitas dalykas, kad kalbant apie va, tokią mm, griežtą valdžią, tą sunku įrodyti, bet galima spėti, kad tam tikrą įtaką darė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentinis tas toks modelis. Kad neseimas, kur ten ginčiasi, nesiginčia, o būtų va, vienas toksai išrenkamas, jisai ir vykdomosios valdžios galva būtų ir galėtų leisti statymus, na, o šalia jo gali būti ir, ir, ir Seimas. Tik gal geriau, kad, kad tas Seimas e, taip trumpiau dirbtų, ne, ne keurus metus, mm, ilgiau atostogautų. Tai čia, ko gero, smetonos va tokios išvalgos. Ta, to galima aptikti 28 metų laikinoji konstitucija, kuomet jie po perversmo ją, ją priima. Bet vėl čia grina kopija JAV niekur neįmanoma. Kitokios teisės sistemoje gyvenam tenai precedentinė, anglosaksiška, pas mus romėniška. Ir kopijuoti institucijas be jų įstatymų, kurių dalis nerašyti, na tai faktiškai neįmanoma. Nie, nie, niekur tai, tai ir niekam nepavyko padaryti. E, nelabai ir, ir Lietuvoje veržėsi paversti Lietuvą kažkokią šitokią mažosiam Europos jungtiniam valstijam. Bet nusiteikimų būtų. Kas buvo eilinių gyventojų galvoj, tai lieka tik tai paslapty, nes žinote, spaudą galima analizuoti, galima gana nevykusios e, na, tokios politinės pusiau žvalgybos dokumentus, tų visokių karinių apskričių viršininkų ir komendanto ataskaitos, bet na, sociologijas jau užuomasgus buvo, bet niekas jokių socialinių apklausų nerengė, jokių čia nuomonių tyrimų na, spaudo ir tai kokiais 8, atsiprašau, 28 metais ten atsiranda tokie, kad parašykite į mūsų laikraštį, kas jūsų nuomonė populiariausias Lietuvos politikas. Na, tai parašo ten kažkaip taip prie smetonos tai valdymo kažkodėl smetona pirmoje vietoje buvo, bet, bet ir kitų ten yra ir, ir, ir galima gal laikyti tokią mikroapklausą. apklausą. Bet tai čia nieko nesakanti, nereprezentatyvi ir jokių ten mokslinio kriterijų neatitinkanti. Apie kitų gyventojų nuomonės galbūt galima spręsti rinkimų metu. Tik visa bėda, kad e, rinkimai rinkimais. Buvo numatyta konstitucijoje referendumai, bet ne vieno niekada nesurengė tarpu kariu. Nors ir šnekėjo, mėgo apie tai pašnekėti. Atsiklausimai e, visuomenės. Kitas dalykas, Lietuvos politinių jėgų spektras jis nebuvo pilnas. Na, apie politinių partijų programas e, turite savarankišką užduotį, tai aš jums nieko neišduosiu. Skaitykite ten ir, ir pažiūrėkite, koks tas spektras. Ar yra jisai nuo, nuo kraštutinių kairių iki kraštutinių dešinių? Ir iš viso pagrindinės partijos, kokios ten, kas ten per ideologiją? E, ką jos sako, ką, ką darys atėjusios į valdžią? čia jau tokio super uždavinio, kad palyginkit su dabartiniam politiniam partijom, tai neduodu, nes čia beveik neįmanoma tai padaryti. Dabartinės partijos su jų ideologijom tai kažkokia košė ir košelina, ne, nesuprasi kas. Na, taip, gali nesutart ar, ar dėl gėjų šeimų kūrimo, dėl religijos gal mokymo nu, dėl ko ten dar gali nesutart, bet e, tuo metu mm, partinės ideologijos buvo žymiai griežtesnės, aiškesnės ir, ir tvirtesnės. Mm, ir dėl to dabar lyginti tarpukario socialdemokratus su, su šitom dviem dabar esančiam socialdemokratų partijom neįmanoma. Per nelik viskas skirtinga.